Kongres palaran ning ora kongres turu ora. Aku nek kongres turu aku menangang aku. Awet e. Wong ngawet le turu omong-omong. Bukane yo nganggo buka kendang. jenenge Sinom, Gong. Lu kundang, udu. Palarang, yo. Apik gamelan kian muni kabeh ya, Gong. Tegese wit saka Saron, Demung, Peking, Kempul, Kenong, Benbunang, Kendang, Gambang, Siter, Suling, melu ndresel, neng kono ya kepenak. Aning pancen suara suling ki mbak nomeng tulit-tulit nek nyiwara pancen. Iso nganu selo-selane ngaselo. Heeh. Kita iki iso miyak sak liring suara ngono lho. Dresel. <laughs> Yo dresel. Ayo saiki coba saiki kowe. Kowe aku gandeng wis sinom Petruk Pangkur saiki kowe arep dolanan apa? Aku nek dolanan ora seneng gending sing apik nek ora seneng nganggo nganu rame-rame tegese demung saron barang ki berbagi kuping. Oh. Seneng amu gending apa? Semorandana. Oh. Sak parabisan ning ming siter suling gender barung. Oh. kendang. Eh, gue ngerasa. Ora minta nganu nganggu bumbung wae. Gambang, gambang ora usah. Oh, yo yo. Gender penerus. Gender penerus iki jane ora nganggo apa-apa kok. Nah, kok ana gendere aku ora nggo praja-prajane jane ora ditabur apa-apa kok. Suarane ora patek ketara kok. Dadi ming gender, siter, suling, slendem. Waduh. Aku sing anu iso ulem suarane iso dung dung dung dung dung dung dung suara kok nggon gedhe terus angko ra marem ana gamelan sing sing gawe gendingan ki suarane kudu manut nuting gamelan kok njur adu kemareman. Nah, kendang tok kuwi. Nganggo kendang ki gawe liwet kok. <laughs> Wilet kok liwet. Bukane saka apa? Gender Asmaradana. 被那。 Tanya ta, suara suling sing tak matke kok. Oh, ning aku ora ngematke sulinge wetenge. Ming andelok peteng nang mulane mendonong-mendonong. Iki jenenge aku ora jeneng Alembono, pancen pinter, penyitere, penyulinge, penggendere pancen trampil. Mulane kuwi Pangkur, bunang tok, ya coba. Luru kabeh muni. banjur kat. Ah penuse me didumil-dumil. Padha karo nek menerus nang omah. Garang yo latihan kaya ngono. Ajare swara penerus ki menikeli. Nikeli kok menikeli. Agomeng. Kitik kitik kitik kitik kitik. Abang, ne no ne no ne no ne no no no no no no no Ya ora umum ana pencu penerus. Apik iki. Saron peking demung prei. Pangkor buka saka peking. Awas. Pangkur. sing rekam rugi nek ngono kuwi ah. Aku jendral-jendral-jendral. Mongko iki tak sengsi ra tak goneng luar negeri. Jemunge e. ngoyak. Ora gedaftar kok nutruk. Ning apik ki. Suarane saron ora ana e, ya. Karang sing nabu halus kok ya. Kowe ki ora. kendang kempul sampah. Nengar po diduduk rata upai kok saya ngenong gak. asbabe ah, ah, ora wong ora mlebu daftare. Nusul. Akone Petruk kae mesti. Aku rakon. Aku rakon, kon njur. E, Petruk saiki. Ketuk-tuk. ya. Ora umum ana gendingan kok mung ketuk-tuk ora. Njur kon nabu apa ming dadil-dadil. Engkowe iki senengane cak ngaruhi kok, Truk. Nandi ndi pecinan. Karang nggo nutupi rambut ora ngrasake. Wong digarap. Eh kiyaine rene galuh. Tinggal dhele ya. Trisonya Purnomo Sasi Om Kilar-kilar sumedi tengahing latar kang bimo sekti Triwat ketatun Triwat ketatun kala semana mijil saking dalem karang kaburutan lenggah onong tengahing ngara rombo Amrisani tumuleh kanan kelawan kering keng putra yekti datan wenten kaeksi Pungun-pungun tiasiro iku warnanya kiai Semar Bodronoyo Yo kiai bujo gati noyon toko margoewuh yaiku Sang Hyang Ismaya. Kalamunta winaca asmanil kilurah Semar Badranaya yekti ana werdine nanging luar tanpa wekasan. Ing kono arsa bali marang para putra-putra ingkang wus samya singidan Anggar Cita toeng kanthi anggona raras Kiai Semar Badranaya. rumangsa bangga. Jalaran aku metu, metu jedul terus. Ibu Aranggono nyekar pucung wae kok nyebut jeneng aku. Iki wangune dheweke kepencut karaku genah. Mesti arep njaluk pegat sing lanang. Yang perlu melu karo Semar. Bukti nyatane anggar aku metu jedul tembang pocong mesti semar. Mongko suarane diawet-awet. Semari iku. Pamomong darah kurawa. <laughs> Eh ya syukur tegese aku ki sik rada melek ngono. Bukti nyate dialem bono. Eh nek kok ngene iki malah kedu ngrasa gareng petruk wae. Aku karo paranggono tok wae. Seneng atiku. Genah yen kepengin kuncungku ki. mulane kok karo sing lanang kok rame wae. eh, wong tuwa wis. Kaya sak aku ki ora mikirke babagan kuwi. Ming kanggo hiburan, kanggo geguyon. Ning ora bakal kok njebajur temenanan awit aku wis wong tuwa, dasar aku duwe kewajiban momong wijiratu. Eh ana ngendi anakku sih? Let, eh opo letro. Sitrole nolo gareng petruk lan bagong kok dadi padha minggat ora teko-teko mrene. Uh, Anggrem ni bapak ne rawuh. Malah padha pating telesep entas padha gumer-gumer ana kene mak kelakep kaya kepidak orang-orang. Eh. Orang-orang kepidak. Eh anakku ngger nolo garueng. Bagong Petruk Petruk kantong buleng eh, muni bolong karo garing malah klaru buleng iki upama tak bengoki tak kira ora bakal kelakone ngadat sing wis apa minggat sak pos mider doi. janji krungu tembang aku krungu gending aku dhewe terus podo bali cengkela aku tak nembang ora ketan ming rong padha telung podo barang miring barang malaya kuwi jare patokane semar metu iki perlu aku nyekeli patokan Aduh yono tak nembang oh.

pancen swara kene iki nek dawa apik. Dadi ateges lambe iki bisa ana larasane tur dasar iso mentul. Adoyana tak nembang sekar griya pangeret pindha widyangan. gagas-gagas pancen ibu-ibu aranggono ki pinter-pinter. Aku nembangkin krana cangkriman kok terus dadi bedheki. Sekar griya pangert pindho widangan sunandri betek nen dududekane. Aduh yana tak nembang semut seta. asmane wong kang ngira yen penak buyane layap-layap duning sira katon netra wale iki wale Lah wong kuwalik tembung tembung jan yang dhuwur tak kakek ngisor. Dadi malah ora karu-karuan. Ukara nek diwolak-walik malah elek. Aduh yana tak nembang garu rikma. jejak tembangan apik yen gending kudune ya luwih becik emban ngarep gendong buri loro loro surakarta wah wah benak wah jadi Amén. karo kabeh awakku iki. Lah aku joget luar biasa. Iya. Kate-kate ming joget. Sing ragati wis ana kok. Angger pas nggon goblok jan wah ping jredut kae. Ning nong ning nong ning tung. Nong ning nong nong nong nong nong tung. Wah jan penak tenan. paling sak banjure awakku kesel kabeh iki nek ora nek ora ngombe ndok sikilku do keju-keju iki anggo joget e anjoget ping telu ngono apa ora remuk awakku eh anakku nolo garing kok ora rene-rene wah siloko e, tanduraku madet kabeh Ha? Tanduran madet kabeh nggo gawe sirik kiyane Semar. Lah wong itu e kaya nglubuk-nglubuk ngono lho. Kuwe padak kiwak nglubuk-nglubuk. Kedak-kedai arep ngumpulke anak tak kandhai tak rewangi eh jogetan. Ngending apa mau Pak mutungke banggal pirang-pirang. Loro-loro reng. Oh, loro-loro reng. Hm. Reng iki kowe-kowe ngono. Oh, loro-loro Reng rengi aku. Heeh, mm ngono. Ayo sok meneng loro-loro koma reng ngono ora kok loro-loro reng. Aku seneng, Pak. Suarane gamelan apik iki mau. Jian ketok kompak. Heeh. Dasar sing ngendang karo aku pancen intim. Heeh. Ndang gentung-gentung. <laughs> Duh, wis wis wis. Bolong sarunge kungku anger. Tak tundang, tak tundang, tak sut sut. Tak rundang, tak rundang, tak. Karo kendang apa iki? Sut sut. Digesut kae nggon. Sut sut ngono kae. Asing ah, mak hmm, hmm, ngono kuwi. Nggon bem dipepek. Ngono. Tak tundang, tak tundang. kendang kok swarane plak kuwi keplak ngarep mburi. Plak plak. Yaene iki nek ngrupaka tembung kok werna. Coba tole kowe saiki gendinga sing apik nggo nglipur